Es tev, kungs, teikšu no visas savas sirds. Es Dievu priekšā tev dziedāšu slavas dziesmas. Es tevi pielūkšu tavā svētajā namā. Es teikšu tavu vārdu par tavu žēlistību un uzticību, jo tu esi par savu vārdu paaugstinājis savus apsolījumus. Kad es tevi piesaucu, tu mani paklausīji un devi manai dvēselē drosmi un spēku Visi ķēniņi virs zemes teiks tevi kungs, kad viņi dzirdēs tavus mutes vārdus, un viņi dziedās par tā kunga ceļiem, jo tā kunga godība ir liela. Tiešām, tas kungs ir dižans, tomēr viņš uzlūko pazemīgo un pazīst lepno jau no tālienes. Kad man jāstaigā zem ciešanas paidu, tu uzturi man dzīvību, tu izstiep savu roku pret manu ienaidnieku dusmām, un tava labā roka man palīdz un palīdzēs. Tas kungs to darīs mans glābšanas labā. Tava žēlstība, kungs, paliek mūžīga. Neatstāj savu roku darbu. Es gribu tev iedrošināt, ka mēs varam no sirds dziedāt tam kungam, ka mēs varam gavilēt viņu priekšā, ka mēs varam pacelt savus balsus, ka mēs varam pielūgt viņu, ka mēs varam būt pazemīgi viņu priekšā. Un ja tev šodien ir vajadzība, ja tu šodien gribi, lai par tevi lūdzu, tad tu droši slavēšanas laikā var nākt šai priekšā. Un es gribu lūgt par tevi. Nebaidies. Dievs tev grib dot brīvību šodien, bet tev ir vajadzīga dziedināšana. Un tur ir vajadzīga pazemība. Tur ir vajadzīga pazemība, lai iznāk šeit priekšā. Un Dievs saka, lepniem viņš stājās pretī, bet pazemīgiem viņš dod žēlistību. Un ja tu gribi saņemt šodien no Dievu, Viņš gaida, ka tu pazemosies viņu priekšā, ka tu teiksi, Dievs, man vajag, man vajag piedzīvot tev šodien. Ka tu neskatīsies uz cilvēkiem, ko cilvēki saka, bet tu skatīsies uz Jēzus Kristu, ko viņš izdarīs par mums, mūsu dzīvēm. Ja tu nāks ar tādu sirdi pie viņa, viņš tev pacels, viņš tev rādīs jaunu ceļu. Tāpēc šodien, mīļā draudze, ka mēs varam gavilēt tā kunga priekšā. Un es gribu gavilēt par to, ko viņš dara manā dzīvē, par to, ko viņš dara pie maniem brāļiem, māsām. Es nezinu, vai jūs to redziet, bet es to redzu. Un es ticu šodien, kad Dievs grib darboties tavā dzīvē, tavā sirdī. Tāpēc es atvērtu šodien, sadzied, ko viņš to grib pateikt. Viņš ir brīnišķīgs. Jēzus ir brīnišķīgs pielūgsim viņu un slavēsim. Kungs, mēs nākam tavā priekšā. Mēs apliecinām, ka tu esi liels. Tu esi varens tēvs. Slāv tev, kungs. Paldies, debes tēvs, ka tu esi mūsu dzīvēs un ienācis, kungs. Tu neesi ienācis tikai kaut kā, bet ar spēku, kungs, jo tu esi mainījis mūsu, kungs. Tu esi mainījis, tu esi, kungs, mums Devs glābšanu Jēzu Kristu, kungs. Tu esi pārējis valstībā, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, kungs. Mēs šobrīd to novērtējam, kungs. Mēs apliecam, ka Tu esi kungs, kungs un ķēniņ, ķēniņš, Jēzus. Kungs, un ka tikai Tavā vārdā mums ir dot pestīšana. Mums grēku piedošana, Dievs, slāva. Kungs, paldies par to brīdi. pie manis, tu noliecies un uzklausīji manu saucienus. Man ir prieks dzīvot pēc tava prātā, man ir spēks ticēt un nepadoties tavus brīnumu darbus, gribu redzēt savā dzīvē. escape me. tā ir, kungs, ka nav iespējams Tēvs saskaitīt to, ko Tu dari. Dievs, paldies Tev! Paldies, ka Tev darbi ir brīnišķīgi. Kungs, ka tie ir brīnumaini Tēvs arī mums dzīvē, kungs. Paldies Tev, Tēvs! Paldies, ka varam to piedzīvot, kungs, katru dienu. Dievs, Tavu klātbūt, Dievs, Tavu vadību, Tēvs. Lai Tev viss gods un slāv, Tēvs, par to. Paldies, Dievs, ka mēs varam redzēt ar savām acīm, dzirdēt savām ausīm, kungs. Un zināt, Tēvs, savās sirdīs, ka Tu esi labs un liels Dievs. Kungs, ka Tu esi uzticams, Tēvs, jo visu, ko Tu apsoli, to Tu arī izdari, Kungs, un nav neviens, kas varētu Tev pateikt, ko Tu dari, Dievs. Paldies Tev, Dievs, paldies, ka Tu esi ar mums, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Kungs, mēs slavējam Tev, Kungs. pa ceļu. Paldies, ka tā ir tikai Tava žēlastība. Paldies, kungs, ka mēs varam būt tie, kas mēs esam tikai Tavā žēlastībā. Kungs, un es lūdzu Dievs par katru vienu cilvēku, kas šodien ir šeit. Dievs, es lūdzu, kungs, lai katrs piedzīvo Tavu mīlestību, lai katrs piedzīvo Tavu varenību, Kungs, es lūdzu tiešām Tēvs, ka mūsu sirds tiek mainīts Tavā līdzībā, Dievs. Kungs, Jēs, ka mēs skatāmies uz Tev, Dievs, ka mēs skatāmies uz Tavu dzīvu. Kungs, es lūdzu, ka Tu māc mūs. Dievs, sarg mūs no lepnības. Sarg mūs no augstprātības. Dievs, sarg mūs no skaudības. Dievs, es lūdzu, ka mūsos nebūtu nekā drūkta sakana. Ja Tev šodien tā lieta ir, brīvību, Dievs. Svētais gars, ka Tu vari darboties brīvi šajā vietā. Kungs, ka šeit ir Tavs dzīvība, ka šeit ir Tavs prieks, ka šeit ir Tavs mieres. Dievs, ka mēs Tavu draudz sanākam kopā Tavā vārdā, Jēzus, ka mēs pielūdzam Tev. Mēs godinam Tavu vārdu šodien šeit. Mēs, brāļi un māsas, kas mēs esam, mēs nākam un godinam Tavu vārdu par to, ko Tu esi izdarījis mūsu dzīvē. Dievs, mēs slavējam Tevi. Jēzus vārdā mēs Tev pateicamies. Jēzus Kristus vārdā. Sauc es dzirdēšu Tevi. with my mēs tā diezgan mierīgi varētu aiziet šitā sadraudzībā, ja? Vārds pa vārdam, spiediens pa spiedienam, apkampiens pēc apkampiena un esam visi jau sadraudzībā un ēdam zupu. Bet tas būs viss pēc tam, gan zupu, gan uzkods, tas viss nāks pēc tam. Bet tagad mēs iesim pie Dieva vārda, klausīsimies, ko Dievs priekš ikvien no mums ir sagatavojis. Jā, Tēvs, mēs Tev pateicamies, kungs, par Tavu patiesību, kungs, kas ir Bībelē, Dievs. Paldies, ka šī grāmata ir patiesa un viss, kas tajā ir rakstīts, uh, līdz šim ir piepildījies, un mēs ticam, kungs, atkal un atkal līdz galam. Viss nemazākā rakstu zīmīt nezudīs, kungs, tu visu piepildīs. Paldies, paldies debes tēvs, un mēs lūdzam, ka tas arī ir kā šis apusgriezīgs zobens, ka tas atšķir un atdala, kungs, to, kas ir priekš mums paredzēts, un tas, kas ir liekas tās, lai tas iet prom tās, viss, kas ir no miesas tās, no šīs pasaules, lai tas aiziet tās. Lai viss paliek, kungs, ko tu vēlies uz mums runāt. Jā, Ziniet, šodien tāds gan iedrošinošs vārds, gan atgādinājums mums visiem. Un sāksim mēs ar to, ka Dievs mums saka, ka viņš mūs ir brīnišķīgs radījis, viņš mūs ir unikāls radījis, viņš mūs ir tāds veidojis un pat pirms viņš jau mums ļāva mātes miesās izveidoties, kā viņš saka. Man šķiet psalmos, jā, psalmā viņš to saka. Tu man veidoji un piešķīri man ķermeni mans mātes miesās. Viņš jau mūs pazina, viņš saka. Viņš jau mūs zināja. Un vēl viņš saka, kad viņš mūs jau sauca vārdā, pirms mēs vēl nebijām. Cik interesanti, ja mūsu vecāki mums iedod vārdu. Ja? Sanita, tu esi Sanita, Māris ir Māris, ja? Aus ir Aus, vispār mums katram ir vārds. Mums katram ir dots, bet Dievs jau viņu zināja, pirms mēs piedzimām. Un uh, interesanti, ka mēs šodien arī padomāsim par to, kas ir ar mūsu vārdu, kur viņš ir rakstīts. Un uh, mēs zinām, ka viena no vietām, kur mūsu vārds rakstīts, ir – Kur viņš rakstīts? Sakiet priekšā, droši mēs piedalāmies, šis ir dievkalpojums brīvs. Kur? Klausos? Droši. Dzīvības grāmatā. Paldies. Zanda zināja atbild. Mēs visi to zinām. Mūsu vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā. Un tā ir grāmata, kuru tiesas dienā atvērs un kuru vārdi tur būs rakstīti iekšā, tie arī dzīvos. Un tie būs mūsu vārdi. Tie nebūs izdomāti vārdi. Tie būs mūsu vārdi. Un, ziniet, jau, jau lai no laika gala, jau cik mēs vien lasam arī rakstus, bija pierakstīšanās, bija vārdu pierakstīšana, bija cilvēku uzskaitīšana, bija, nu, kad cilvēki gāja, bija pierakstīšanās laiki, mēs zinām, ja Jāzeps ar Mariju devās, un jau bija pierakstīšanās laiks. Un mēs atkal un atkal vēsturē tur paskatāmies, un viņi atkal gāja un pierakstījās. Kad cilvēks piedzim, viņi ierakstīja ruļļos. Vienkārši tā, grāmatās ruļļos saucam, kā gribam. Un vienīgais veids, kā viņi tik ārā no turienes, ir, kad viņi bija miruši. Ja? Mēs lasām, kad cilvēks nomir, tikai tad viņš arī tika ārā no turienes. Līdzīgi arī mums, kad mēs piedzimstam, arī mēs tiekam ierakstīti. Mēs tiekam ierakstīti dzīvības grāmatā. Tad, kad mēs nākam pie Dieva, kad mēs atzīstam viņu, kad mēs pieņemam Jēzus Kristu par savu glābēju, mēs ier, tiek, tiekam ierakstīti dzīvības grāmatā. Un uh, Filipiešiem 4.3 mums saka priekšā, Mēs vienkārši pāris rakstvietas to pieminēsim, lai nav tā, ka es to pats no sevis saku, bet šeit jau ir teikts. Jā, arī tev mans īstais darba biedri lūdzu, palīdz viņām, kas evaņģēlī labā cīnšās kopā ar mani, Klementu un maniem pārējiem darbiedriem, kuru vārdi ir dzīvības grāmatā, ka arī atklāsmes grāmata ļoti daudz runā par šo dzīvības grāmatu un arī psalmi, kā piemēram atklāsmes grāmatā 3.5 ir teikts, es viņu vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas, kā piemēram. Un ziniet, mēs kā ticīgi cilvēki, mēs citreiz varam pieņemt tā domu, mans vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā, un tas tur vienmēr ir paliks. Bet mēs varam sev maldināt ar to, jo ir tās pieņemums, ka mēs, kad, kad, kad mēs pieņemam Jēzus par savu glābēju, mēs varam dzīvot, kā mēs gribam. Mēs varam uzvesties, kā mēs gribam. Mēs, mēs esam glābti. Mēs esam glābti un mīlestība ir pār visam, žēlstība ir pār visam, un mēs tā arī gribam dzīvot. Bet es vēlos, ka mēs pāris rakstvietās uh, apskatāmies, ka tomēr ir iespēja uh, mainīties šim stāvoklim, kur mūsu vārds ir rakstīts. Un uh, tāpēc es aicinu, ka kopā mēs varam izlasīt, šeit arī būs uz, rak, uz, uz ekrāna redzams, ja jūs vēlaties atzīmēt, ja jūs atzīmēt, ja ne, kopā vienkārši izlasīsim šeit, uh, no Mateja evaņģēlijas 10.22, pirmā būs rakstiet, un es tā raiti iešu cauri, ja jūs gribat, jūs varat piefiksēt, ja nē, mēs vienkārši skatāmies šeit, jo būs ar atšifrējums ar visu rakstiet, kurā vietā tas ir, uh, Jā, redz, apakšā mēs redzam Mateja evaņģēlijas 10.22, rakstīts ir salikts. Un jūs būst visu ienīst manu vārdu dēļ, bet kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts. Tātad šeit mēs lasām, kad ir iespēja nepastāvēt līdz galam. Nākamā rakstīta ir Jāņa atklāsums 3.5, ko nu pat lasījām. Kas uzvara, tas būs ģērbs baltās drēbēs, un es viņu vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņu vārdu es apliecināšu man tēvu un viņa eņģeļu priekšām. Tā tad ir iespēja, ir iespēja neuzvarēt. Turpat tālāk, 21, 27 atklāsums grāmatā ir nemūžam, tur nekas neies, kas nesvēts un neviens, kas dara negantību un melo, bet vienīgi tie, kas rakstīti jēra dzīvības grāmatā. Šeit arī parādīts, ka mēs, ja mēs izvēlamies palikt grēkā, mēs varam nepalikt dzīvības grāmatā, mūsu vārdi var nepalikt dzīvības grāmatā. Marka evaņģēlijā 3. nodaļa 28, 29, šeit arī kopā varam izlasīt. Patiesi es jums saku, visi grēki cilvēku bērniem taps piedot, arī zaimi, ar ko tie Dievu zaimo, bet kas svēto garu zaimo, tas nemūžam nedabūs piedošana, bet ir sodāms ar mūžīgu sodību. Un šeit mēs kopā to izlasām arī ar ebrejiem 6, 4 līdz 6, ko jūs šeit redzēsiet – Jo ir neiespējami tos, kas reiz apgaismoti un baudījuši Dievu dāvans un kļuvuši svētā gara dalībnieki un baudījuši labo Dievu vārdu un nākamā laika spēks un krituši atkal vest pie atgriešanās, jo tie sev Dieva dēlu sit krustā un liek smieklā. Un šeit, protams, ir runa par to grēku, ka cilvēks izdara izvēlu. Viņš ir pazins Dievu, viņš ir dzirdējis par viņu, bet viņš viņu atraida. Un šis ir tas grēks, ko mēs lasām, kad ir nāves grēks. Un um, mums jāsaprot, ka ja cilvēks atsakās no glābšanas, ja viņš atsakās no tā, ka svētais gars ir tas, kas pārliecina par grēku taisnību un tiesu, tad viņš to neprasīs piedošanu. Dievs līdz pašam pēdējiem elpas vilcienam, kamēr mēs prasām piedošanu, viņš ir gatavs piedot. Viņš grib piedot. Bet ja cilvēks izdara izvēli nemaz nelūdz piedošanu, tad nav iespējams piedot. Nav iespējams piedot. Un šeit parādās tas nāvs grēks, ka cilvēks apzināti pasaka, ne, man to nevajag. Nē, es to negribu. Un vai tādā gadījumā mūsu vārdi paliek dzīvības grāmatā? Un psalms 69, 28, 29. Lai tiem krājas noziegums pie nozieguma, ka viņi netiek pie tavas taisnības, lai viņi tiek izdzēsti no dzīvības grāmatas, lai viņus nepieraksta pie jeb kopā ar taisnajiem. Tātad cilvēks mēs varam maldināt sev. Mēs varam maldināt sev un teikt, es esmu vienreiz pieņēmis, ja es par sev glābēju, un tā arī dzīvot. Dzīvot ne ar ko neatšķiroties no pasaules. Vienkārši dzīvot tāpat kā līdz šim. Un tas sanāk, ka mēs esam kaut kur savā prātā sapratuši, varbūt uh, dzirdējuši un pieņēmuši kaut ko, bet mēs ļoti viegliprātīgi par to attiecamies. Un šeit tas jautājums, kā mēs dzīvojam? Kā mēs, kā mēs to uztveram, ka mūsu vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā? Un, ziniet, godības ķēniņš nāca uz zemes. Viņš nomira par mani. Viņš nomira par tevi, par tevi, par ikvienu no mums viņš nomira. Lai mūsu vārdi būtu dzīvības grāmatā. Viņš neatnāca, lai mēs paliktu tajā grēkā, lai ne, viņš neatnāca, lai mēs paliktu pasaulē, bet viņš nāca, lai mūs izglābtu no grēka. Lai mums vairs nebūtu daļa gar to. Un mēs varam viegliprātīgi attiekties. Jā, es esmu glābts. Es jēzu pieņēmu. Grēks es vienreiz nožēlojos vai kādā brīdī nožēlojas. Un nu, tā arī dzīvot. Bet ir viena vieta, kur, kur vārdi tiek ierakstīti, ja viņi nav dzīvības grāmatā. Un es aicinu, ka mēs kopā izlasām Jeremijas 17.13. Jeremijas grāmata atcējā derībā, ja? no 17. nodaļas. Mēs varētu it kā no 5. bet mēs lasīsim tikai 13. pantu. Un tur rakstīts tā. Tu, Izrēla cerība, ak kungs, visi, kas tevi atstāja, paliks kaunā. Kas no tevis atkāpjas, to vārdus rakstīs zemē smiltīs, jo tie atstājuši to kungu dzīvības ūdens avotu. Kas no tevis atkāpjas, to, to vārdus rakstīs zemē smiltīs, jo tie atstājuši to kungu dzīvības ūdens avotu. Mēs zinām visu to stāstu no jaunās derības, kur pie Jēzus atved šo netiklu, un ir gatavi nomētāt akmeņiem. Un ko Jēzus dara? Viņš noliecās un raksta smiltīs. Viņš raksta zemē. Un ziniet, kas tur notika? Tur bija apkārt farizēji un rakstmācītāji, kur pazina rakstus. Viņi zināja veco derību, viņi zināja, ko Jeremija teica. Un visdrīzāk viņš tur rakstīja viņu vārdus. Jo tad, kad viņi ieraudzīja, ko viņš tur zīmē, ko viņš tur raksta, viņi pa vienam aizgāja. Viņi pa vienam aizgāja, jo viņi saprat, viņš raksta par viņiem, viņš saka par viņiem. Tie, kas ir atstājuši to kungu, viņu vārdus rakstīs smiltī zemē, un Jēzum pat nebija jārunā nekas. Viņš vienkārši uzrakstīja viņu vārdus zemē. Un ziniet, tas, kas zemē tiek ierakstīts, tas tur ilgi nepastāv. Tas, izn, tas vienkārši pārveidojās vējš, lietus, apstākļi. Tas, kas rakstīts smiltīs, tas izzūd. bet viņš grib, lai, mēs, lai mūsu vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā. Tad, tad ir iespēja, ir iespēja būt ierakstītam vai nu dzīvības grāmatā, vai nu, vai nu arī smiltīs. Tā ir realitāte, tā nav tāda ilustrācija, ko mēs lasam, bet Dievs mums atgādina un prasa, kā mēs dzīvojam. Vai kā tādi, kur ir glābti, kur ir Dieva aicinātie, svētie, izredzētie, kur ir apdāvināti. Jūs zināt, ka ikvienam ir dot gara, gara izpausme, lai nest svētību. Mēs zinām, ka mums ir dota iespēja tikt apbruņotiem ar visiem dievu ieročiem. Bruņcepura, ap gurniem jost, ar kājās ar zābakiem, ar zobenu rokās. Mums ir iespēja, viņš mūs apbruņo, viņš mūs apdāvina, viņš mūs sauc par izredzēti, viņš par svētu saim, par savu īpašumu viņš mūs sauc. Kā mēs dzīvojam? Kā, mē, kā es dzīvoju? Vai es dzīvoju kā, kā glābts? Vai man ir prieks par man ticību? Vai es priecājos par to, ka Jēzus ir mans kungs? Vai es priecājos, ka mans vārds ir rakstīts debesīs, dzīvības grāmatā? Mums ir tik daudz iemeslu, par ko būt pateicīgiem. Un šī ir, šis ir tāds atgādinājums, jūsu vārdi, mans vārds, ir rakstīts dzīvības grāmatā. Un tas aicinājums ir, tad dzīvojiet tā arī. Savu aicinājumu cienīgi, viņš saka. Viņš mums atgādina to dienu no dienu. Ziniet, līdzīgi kā uh, man tuvāk varbūt futbols, tāpēc es pieminēšu, bet starp, tur ir divi puslaiki. Un starp puslaikiem ir pārtraukums. Un pārtraukumā, kas notiek? Viss sanāk kopā? Vai nu tas ir, ja tas ir treneris vai vēl kāds, kas, kas, kas tur palīdz komandai. Viņš vienkārši komanda vēlreiz. Jūs to varat. Mums ir viss iespējas. Vēl ir tik daudz laiks priekšā. Nu, vairāk vai mazāk. Viņš ir mums. Ejam uz priekšu, izdaram to, paveicam. Mēs zinām, kas ir jāizdara. Un arī šis ir mums kā atgādinājums. Mums ir laiks. Mēs iziesim aiz šīm durvīm. Ja Dievs vēl dos, būs kāds brīdis, ko dzīvot. Vai mūsos ir tā pārliecība? Ziniet, viņš jau mūžību licis mūsu sirdīs, ne jau tikai tāpat. Bet lai mēs tiektos, lai mēs ilgotos, un patiesībā tās ilgas jau arī mūsos ir. Viņš mūžību ielicis mūsu sirdīs ir. Viņš mūžību ielicis mūsu sirdīs. Un es ticu, ka tā mūžība sirdīs, viņi mums palīdz skatīties pāri. Ne tikai tai mūsu ikdienas dzīvē, ne tikai šodienai, ne tikai es zinu, kas būs rīt, parīt, vai ar ko man jātiek galā, vai vienalga, kas tas būtu, uh, viņš šī mūžība mums skat, ļauj skatīties pār visai pasaulē, visai mūsu dzīvē patiesībā. Jo mūsu gala mērķis, mēs zinām, kāds ir mūsu gala mērķis. Mēs zinām, ka mūsu ticības gala mērķis ir dvēseļu pestīšana. Un mums tā arī būtu jādzīvo. Dievs, mans vārds ir debesīs rakstīts. Un tu man esi mūžību devis jau tur, jau tu man sagatavo. Patiesībā Dieva valstība jau ir mūsu vidū. Patiesībā mēs jau dzīvojam mūžīgi, jau tagad, kad Jēzus Kristus ir mūsu kungs un glābējs. Mēs jau dzīvojam mūžīgi. Mēs vairs nemirstam. Mēs varam aizmigt, bet mēs vairs nemirstam. Viņš ielicis ir mūžī mūsu sirdī. Viņš mūs ir izglābs. Man, man tas iepriecina. Jā. Tāpēc nenicināsim to dargo pestīšanu. Nenicināsim to, ka mūsu vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā. Jā, līdzīgi kā mēs lasām, kā Esavs nicināja savu pirmdzimtību. Viņš nicināja, viņš to, viņš to, kas bija pasaulē, viņš turēja augstāk nekā, nekā to, ko Dievs ir apsolījis nekā, nekā to, ko Dievs ir devis. Ja, ne, nebūsim tā, nedarīsim, nerīkosimies tā, neizdarīsim tādas izvēles, kuras, kuras ir pa labu vienkārši mūsu miesai, mūsu iekārēm. Viņš saka, nedzīvot grēkā. Jo kas ir grēka alga? Grēka alga ir nāve. Viņš mums brīdina nedzīvot grēkā. Viņš saka, jo nāvē, kas notiek nāvē? Nāvē viss irst, viss beidzās. Cilvēks sadalās, tārp sēd. Un ziniet, tas arī ir mūsu dzīvē tad. Ja mēs savā dzīvē uh, ielaižam grēku, ja mēs dzīvojam ar to, tad mūsu dzīve neizbēgam irst, drūp, sadalās, tārpi to sēd, citus ātrāk, citus vēlāk, bet viņi sēd, jo tas ir grēks, kurš atnes nāvi. Tāpēc Dievs mums brīdina. Viņš saka, nepalieciet grēkā. Jēzus neatnās, lai mēs dzīvotu, lai mēs paliktu grēkā, bet lai mēs no tā tiktu vaļā, lai mēs tiktu atbrīvot no tā. Atkal un atkal, cik interesanti. Ja Dievs mums redz vienkārši cauri, Viņš pazīst mani visos sīkumos. Viņš zina, kas ir tas mana tā tumšā vieta vai mans grēks vai kas. Bet viņš saka, cel to gaismā. Viņš saka, celiet to gaismā. Viss, kas nāk gaismā, to apspīd gaismu. Ja? Viss, ko apspīd gaismu, kļūst par gaismu. Celsim gaismā. Ja ir kāda lieta, nāksim Dievu priekšā, izrunāsim to, atmaskosim to, ne, nedosim vietu sātanam. Vienkārši nedosim. Mūsu vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā. Neļausim, ka mēs paši sev pieviņam vai kāds cits vai kādas apstākļi, un mēs tiekam, kāds saka, nē, tā nevar būt, ka Dievs izsvītro no grāmatas. Es nezinu, vai viņš ar dzēžgamītu izdara vai pilspalvu izrakstu vai kā, bet viņš saka, tur viņi nebūs tad. Ja mēs, ja mēs, tiksim, ja mēs, ierakst, ja mēs tiksim ierakstīt mūsu vārdi smiltīs, tad tās noteikti nebūs divas vietas, kur mēs esam. Abos sarakstos nevar būt. Amen. Tā vienkārši ir. Tāpēc dzīvosim kā kā tāda, kur vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā. Es tā pārdomāju vēl to, to domu, ko es ticu, ka Dievs deva. Kā tas ir dzīvot uz 100% viņam? Un ko tad, lai mēs darām? Nu, mēs tagad gribam, jā, Dievs, es atzīstu, es gribu, lai mans vārds ir dzīves grāmatā, es gribu um, ar tevi dzīvot visu savu dzīvi. Un tad es saprotu, ka Dievs vēlas, lai mēs paklausam viņam. Viņš vēlas, ka mēs paklausam viņam. Jūs ziniet, tad, kad mēs paklausam Dievam, es ticu, ka mēs varam dzīvot uz visiem 100%. Bet es esmu vēl, pārliecināts, vēl pārliecinātāks, tad, kad es par to domāju, kad ir iespēja dzīvot pār par 100%. Bet tad, kad mēs dzīvojam paklausībā Dievam, tas ir 100% tas, ko mēs varam izdarīt. Vairāk mēs nevaram. Tik, cik mēs varam, mēs paklausam Dievam. Bet tas, kas iet pāri, Tas ir viņa darbs caur mums. Un tas nāk līdz ar to paklausību. Tas nāk līdz ar to, ka mēs esam bijuši paklausīgi Dievam. Tur, tur mēs sākam piedzīvot Dievu, tur mēs sākam saskatīt viņu savādāk, tur mēs sākam redzēt, cik viņš ir varants, cik viņš, ko viņš dara cilvēku dzīvēs, ko viņš dara manā dzīvē. Un tas vairs nav no mums atkarīgs. Tur mēs redzam, kā izpaužās svētā gara dāvans. Kur no svētā gara dāvanām ir mūsu nopelns? Kur no vispār kādām dāvanām ir mūsu nopelns? Neviena. Neviena. Bet ja mēs būsim paklausīgi, tad viņš vēlas mūs lietot. Un mēs piedzīvosim, cik varens ir Dievs. Tas būs pāri, tas būs pāri par mūsu simts. Tas nebūs no mums vairs atkarīgs. Un mums ir iespēja dzīvot pāri par simts. Mums ir iespēja dzīvot pāri tam. Es ticu, ka viņš vēlas, ka mēs paklausam viņam un, kā rakstīts, ir staigājiet garām. Un viens, ko nozīmē staigājiet garām? Tas nenozīmē lidot uh, lidot kaut kur pa gaisu, jo mēs mums tādas priekšstats ir, ka nu, svētais gars nestaigā uz kājām. Viņš lidinās, mēs lasām, viņš lidinājās, viņš pārvietojās. Un varbūt, kad uh, arī kāda asociācija ar to, ka mums tagad jālido pa gaisu ir, nē. Bet mēs uh, esam pārliecināti, ka mums ir jāpaklaus. Kad staigāt garā nozīmē vispirms jau paklausīt Dievam. Tas nozīmē staigāt viņu vadībā. Tas nozīmē arī, jā, nepalikt grēkā. Jā, jo mēs lasām apstuļu darbos 3.26, Jums vispirms Dievs devis savu kalpu un to sūtīs, lai viņš jūs svētītu, ka ik viens atgriežas no savu ļaunumu. Tas nav tā, ka mums tikai šī dzīve ir jāizvēl kaut kā līdz galam. Nu, kā tikai kaut kā uz četrkantainiem riteņiem aizvēlties līdz galam un būs jau labi. Nē, viņš vēlās, ka mēs nu, šo dzīvi baudam arī, lietojam, ka mēs piedzīvojam visu to, ko viņš ir paredzējis. Un, un tas, ir, tas ir brīnišķīgas lietas. Lasam kaut tos pašus apustuļu darbus, ja mēs neredzam vēl savā dzīvē, Un nu tad palasam, kas notiek, kad svētais gars nāk par cilvēku, viņu pārliecina, kas, nāk, kas notiek, kad viņš nāk ar spēku un, un uh, cilvēki sāk, tā kā rakstīts, viņi kļuva pilni, pilni ar drosmi, pārliecību, viņi gāja un sludināja līdz, vienkārši, kur viņi gāja, viss sprāga tur, nu, eksplodēja labā nozīmē. Jā, cilvēki vienkārši atgriezās pūļiem, jo viņi neklusē, viņi vairs nevarēja noklusēt. Viņi bija tik pilni, ka no viņiem plūda. Un es ticu, ka tas ir tas, ko Dievs mūs aicina. Mūsu vārdi ir dzīvības grāmatā. Dzīvosim tā arī. Novērtēsim, priecāsimies par to. Un būsim arī uzmanīgi. Būsim, nebūsim vieglprātīgi pret grēku. Iesaist 49, 5, 6. Tad tas kungs teica, viņš, kas man no māc miesām izredzējis ar savu kalpu, lai es atgrieztu pie viņa jēkabu un pul... par savu kalpu, atvainojos, lai es atgrieztu pie viņa jēkabu un pulcinātu ap viņu Izrēlu Es tiešām esmu pagodināts tā kunga acīs, un mans Dievs ir mans stiprums. Un tad viņš teica, tad Dievs teica viņam, tas ir par maz, ka tu esi mans kalps, lai atjaunot Jēkab ciltis un atvestu atpakaļ izglābtos Izraela bērnus. Nē, es padaru tevi arī, arī par gaismu citām tautām, ka tu būtu manas pestīšanas nesējis līdz pasaules galam. Un es uh, domāju, arī Dievs šodien mums, ikvienam saka, tas, kā mēs līdz šim domājam, tas ir par maz. Tas, ko mēs līdz šim esam piedzīvojuši, vēl nav viss. Kopā ar Dievu ir daudz vairāk. Tad, kad mums liekas, o, oh, es jau kalpoju Dievam, vai es jau staigāju piedzīvojumos ar viņu, Dievs saka, tas nav viss. Tas nav viss. Tas, ko tu šodien dari, ko es šodien daru, kā mēs šodien dzīvojam, kā mēs šodien kalpojam, tas ir par maz, viņš saka. Nu, viņš saka, ir vairāk, ir vairāk, es pārtulkošu šo vēl vairāk, tas ir vēl vairāk. Lai neteika par maz, viņš saka, ir iespējams vēl vairāk, ar to kungu ir iespējams vēl vairāk. Jā, par maz. Tas ir par maz. Dievs sagaida, viņš grib vairāk. Un tas pat nav tā, ka viņš pieprasa. Jo redz, mēs jau šeit lasām, ka viņš jau ir devis, viņš jau to mērķi bija nos, nospraudis, uh, lai atjaunot Jēkab ciltis un atvest atpakaļ izglābtos Izraēla bērnus. Un arī mums varbūt liekas, jā, Dievs, es zinu savu aicinājumu. Es zinu, uz ko tu man aicini, kas ir man dāvans, arī talanti un ar ko es varu kalpot. Bet Dievs šodien saka, tas, kas šodien tev ir, tas ir par maz. Es zinu, ka varbūt vēl vairāk. bet varbūt kādam mums par maz ir, varbūt ir bijības, varbūt par maz pazemības vai paklausības Dievam. Dievs saka, tas, kas ir šodien, ir par maz. Ir vēl vairāk. Soģu 18, 19 tas būtu uz atpakaļ vēl, ja mēs pašķirtu, ja mēs gribētu. Bet kopā izlasīsim soģi 18, 19 aiz mūzes grāmatām, ja? Un tur rakstīts ir tātad soģi 18, 19. Jozos un pēc tam soģi, ja? Aiz Jozos. 18.9. Tad tie sacīja, celieties un nāciet mums līdzi, jo mēs esam to zemi apskatījuši un redz, tā ir ļoti laba. Bet vai jūs paši negribat nekā darīt? Neesiet kūtri iet, lai dotos turp un saņemtu šo zemi īpašumā. Dievs mums arī parāda, kad ir kaut kas vairāk. Un viņš saka, bet vai tu neko negribi darīt? Vai tu negribi pielikt savu roku pie tā, lai saņemtu svētību. Un viņš šeit atstāja mūsu ziņā izvēles. Dievs ar šo, ka viņš saka, bet vai jūs paši negribat nekā darīt? Neesiet kūtri, iet, lai dotos turp un saņemtu šo zemi īpašumā, par kuru viņš saka, ka tā ir laba, ka tā ir sagatavot, ka viņš grib, lai viņi tur nonāk. Un arī Dievs mums ir paredzējis labas lietas. Viņš mums ir paredzējis, iespējams, ko mēs pat nezinām. Ziniet, arī tur Lielākā daļa tauts viņu nezināja. Viņi tikai dzirdēja. Atnāca tie uh, vēstneši, pastāstīja, kāda ir tā zeme, kas tur bija. Un viņi ir labi, Dievs bija sagatavojis kaut ko labu. Un arī mēs varam nezināt, kas tur ir tālāk, uz ko tam mums tiekties. Bet mums ir dots Dieva vārds, mums ir dots, uh, mēs esam viens otram dot, lai arī dzirdētu, redzētu, kas notiek dzīvēs, kad ir iespējams daudz vairāk. Un viņš saka, bet vai tu esi slings, lai kaut ko darītu? Viņš saka, es esmu sagatavojis visu, bet vai tu esi gatavs arī kaut ko darīt? Vai mēs esam gatavi saņemt svētību? Vai mēs esam gatavi dzīvot tajā, ko Dievs mums ir sagatavojis? Vai mēs esam gatavi dzīvot tiešām pilnīgi tā, kā, ka mūsu vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā un nevis smiltīs? Un es ticu, ka tas pirmais solis tā ir tā paklausība. Jo mums ir daudz, kas dod zināt. Bet, bet zināšanas vien mūs nevad pie tās patiesības. Zināšanas mūs vien nevad pie Dieva. Pareizēnu rakstmācītāji viņi zināja no galvas, ko vien vajadzēja zināt. Bet viņa sirdīs tas nebija. Un tāpēc arī tāds katram ikvienam mums tas jautājums ir, kā mēs dzīvojam? Vai mēs dzīvojam tiešām tādā garu vadībā, Vai mēs gribam to? Vai mēs esam gatavi kaut ko darīt? Vai mēs esam gatavi paklausīt viņam? Vai mēs esam gatavi atkal nodot savus dzīves dievam? dievam? Jo šī arī tā diena. Un nu, šī ir tā diena, kad ir iespēja izvēlēties. Un mēs katrs zinām savu dzīvi. Un mēs katrs zinām tās savas lietas, ar ko mēs varbūt tur dzīvojam un staigājam. Bet šodien ir iespēja izvēlēties un izmainīt kaut ko. Un tas sākās ar paklausīt Dievam. Jo viņš ir viss spēcīgs, viņš jau var visu to izdarīt. Mēs atkal un atkal piedzīvojam, ka Dievs atbild uz lūkšanām. Un tad, kad mēs viņam kaut ko lūdzam, tad mēs arī ticībā sagaidām, ka tas arī notiks. Un tas arī notiek. Iesaist 43. nodaļā, no 1. līdz 4. pantam, pēdējā rakstiet, ar to arī mēs no, nobeig, no, noslēgsim šo, šo daļu. Iesaist 43. 1 līdz 4 ir rakstīts, bet tagad saka tas kungs, kas tevi radījis, Jēkab un tu, un tevi izveidojis Izrēlu. Viņš runā par izredzētiem. Ziniet, arī tu, arī jūs ik viens un es, mēs esam izredzēti. Dievs mums ir izredzējis. Un viņš saka, nebīsties, jo es tevi atpestīju. Es tevi saucu tavā vārdā. Tu esi mans. Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis. Un caur traumēm tās tevi nepārpludinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegs, uguns liesmas tev nekaitēs. Jo es tas kungs, tavs dievs, Izraels svētais, esmu tavs glābējs. Es atdodu Ēģipti par tavu atpirkšanas maksu Tāpat arī Etiopiju un Sābu es dodu par tevi, tādēļ, ka tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs. Es dodu zemes par tavu izpirkšanu un tautas atlīdzībai par tavu dvēseli. Tas kungs ir, viņš dod visu, viņš atdeva pašu dārgāko. Viņš atdeva Jēzus Kristu par mani, par tevi, par ikvienu, lai mūsu vārdi būtu dzīvības grāmatā un nesmiltīs. Lai mēs tā arī dzīvā, dzīvotu lai mēs atgrieztos ik viens no savu ļaunumu, lai mēs kā rakstīts ir šķīstīt savus rokas un skaidrot savus šaubīgos prātus. Lai mēs atgrieztos pie dzīvā Dieva. Tāpēc ņemsim to vārdu un pārdomāsim un, un sapratīsim, pieņemsim, atzīsim. Jo ziniet, kamēr cilvēks neatzīst, visdrīzāk nekas nemainās. Mēs varam zināt, bet līdz ar atziņu nāk arī paklausība. Tāpēc atzīsim, ka mūsu vārdi ir rakstīti dzīves grāmatā un atzīsim, ka viņiem tur ir jāpaliek. Bet ir iespēja arī būt smiltīs rakstītiem. Tāpēc dzīvosim mūsu aicinājumu cienīgi. Dzīvosim kā Dieva bērni, kā izredzēti. Lūksim vēl un slavēsim kopā. Es aicinu Ivitiņu Krista, kur ir, ja jūs varētu arī mūs kopā vadīt vēl kādā slavēšanā, mēs kopā vienosimies vēl, bet, bet lūksim arī šodien. Protams, ir arī otra galējība, kad cilvēks saka, vai tiešām es esmu glābts? Kā es to varu zināt? Jo un ienāk šaubas, un ienāk bailes, un ienāk tāda nepārliecinātība, galīgi nedrošums tāds. Un tas ir, es runāju par ticīgiem cilvēkiem, par tie, kuriem Jēzus ir par kungu. Un tad mums ir jābūt skaidrībai, ka, ka arī tas ir, tas ir otrs grāvis. Viens ir tas, ka mēs pieņemam Jēzu un dzīvojam, kā nekas nevarētu notikt. Viss ir kārtībā, un tā arī būs vienmēr, jo Dievs ir mīlestība, Un otrs ir tas, ka mēs visu laiku baidamies par savu glābšanu. Bet tā nav patiesība. Ja es saku, kas tic, tiks izglābs, ka mūsu ticība ir tā, kas ir uzvarējusi šo pasauli. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts. Kas piedzimst ūdenī un garā, tas nonāks debesu valstībā. Un šeit arī paklausība, mēs pieminam kristību, bet arī kristība ir daļa no mūsu pestīšanas. Ja Jēzus saka, kas tic un top kristīts, Vai viņš saka Nikodēmam, tev jāpiedzimst ūdenī un garā. Ja mums ir tāda iespēja, šeit nav runa par tiem cilvēkiem, kuriem nav iespējas tik kristītiem. Bet ja mums ir iespēja tik kristītiem, un mēs neesam kristīti, tad mums tas ir jāizdara. Arī mums, mūsu vecam cilvēkam, ir jānomirst pilnībā, ir, tiek, ir jātiek apglabātam, apraktam, zem ūdens pilnībā. Tu nevar palikt kāja vai roka vai galva arā. Pilnībā. Un tas ir iespējams šodien. Grūtāk ir, kad cilvēki atnāk ziemā. Es gribu kristīties. O, Mārtiņ, nokristīs? Tad, <laughs> jo ventā neiekāps tik vienkārši. Vai nu, ja iekāps, tad tiešām jābūt drošam, ka tu esi nožēlies grēks. Bet uh, pateiksimies jau Dievam. Apliecināsim viņu, ka viņš ir kungs. Staigāsim garām, paklausīsim viņu. Debes Tēvs, es Tev pateicos, kungs, par Tavu vārdu. Es Tev pateicos, Dievs, kad mūsu vārdi ir rakstīti, Dievs dzīvības grāmatā, kungs. Un mēs gribam, ka tie tur paliek līdz galam. Tu, kungs, sakas, pastāv līdz galam, kungs. To vārdu arī būs tur, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Paldies, kungs, ka Tu mums arī brīdī, kungs, nepalik grēkā, kungs. Debes Tēvs, jo arī tie nenāks, Tēvs, pie Tevis. Dievs, bet paldies Tev, kungs, ka Tu šodien mūs iedrošini un arī atgādini. Kungs, ka Tu arī mūs pamudini, Dievs. Nepalikt ne grēkā, ne kārībās, nekur, kungs, bet nākt pie Tevs atpakaļ. Celt gaismā viss, kas ir nepareiz, Tās ikvienu grēku. Dievs, un eh, mēs apliecinām, kungs, ka Tu esi varens Dievs, un ka tiešām no Tavām rokām, Tēvs, neviens neko tāpat nevar izraut, vienkārši nevar, Tēvs. Un mēs tāpēc lūdzam, ka mēs arī paši neizdaram tās izvēles, kungs, kas mūs aizved prom no Tevis. Mēs lūdzam, Dievs, ka mēs ar visu vienkārši turamies pie Tevis, Debes Tēvs, dzīvojam ar Tevi, nevis bailēs, kungs, bet ar spēku, ar pārliecību, Tiešām, ka mēs staigājam garā, kungs, ka mēs apliecinām Tev par, par kungu un glābēju. Kungs, mēs tiešām lūdzam Jēzus vārdā, Dievs, ka Tu nāc un piepild mūs. Ka Tu nāc un dar mūs tāds dzīvus un pilnus, ka no mums plūst un to nevar apturēt. Kungs, ka pat ejot cauri nāvis ielējām un lai kāda tur būtu apstākļi, kungs, ka tā kļūst par auglīgu un aug, augstu. Kungs, ka tur viss zeļ un plaukst. Debes tās pat tad, kungs, kad mēs nejūtam, neredzam. Dievs vienalga, tu esi tur. Vienalga, kungs, tu lieto mūsu savam godam. Tās, ka mēs dzīvojam cienīgi, savu aicinājumu cienīgi, kungs, kā tu mūs esi aicinājis. Ietapšies visās arī bruņās, kungs, ko tu mums dod. Dievs, lai tā ir, kungs, mēs ilgojamies, jo mēs zinām, kungs, ka tu esi paredzējis kaut ko brīnišķīgu arī uz priekšu. Dievs, ka tas ir par maz, kā šodien ir Tēvs. Es saku sev, man tas ir par maz, kungs, un es gribu vairāk. Tad nu lūdzu palīdz, Dievs, man paklausīt Tev visās lietās kungs, nevis kaut kādās gudrībās, nevis kaut kādos uh, sagaidījumos, tēvs. Nē, tēvs, es gribu tajā, kungs, ko tu esi paredzējis. Es gribu, kungs, sākt un dzīvot tajā, kungs, ko tu esi paredzējis. Debes tēvs, un lai kas tas būtu uz priekšu, Dievs palīdz mums tur nonākt. Palīdz tēvs, ka arī šī apsolītā zeme ir tā, kur mēs nonākam, kungs. Ik viens, tēvs, ik viens, ik viens, ik viens no mums. Jā, tēvs, slāv, tēvs, slāv, tēvs, slāv. Kungs, palīdz, ka mēs neklusējam. Palīdz Tēvs, ka mēs neklusējam, bet Kungs joprojām apliecinam Tavu vārdu. Kungs, ka vēl daudz Tēvs vārdu, kas ir smiltīgs Dievs, ka viņi tiek no turienes vienkārši izskrāpēti, nobērsti, aizskalot un tiek ierakstīti Tēvs dzīvības grāmatā. Palīdz Tēvs, ka mūsu smutis ir atvērts, mūsu sirds ir atvērts, lai sludinātu šo labo vēstu par Jēzus Kristu, par glābšanu. Kungs, palīdz. Palīdz Tēvs, ka mēs neklusējam, bet apliecinam Tevi ikvienā vietā. Jēzus vārdā, Jēzus vārdā.